Привіт, друзі! Ви на каналі Торохтушка, я дуже рада, що ви зазирнули до мене в гості. Хто зі мною ще не знайомий, давайте познайомимось. Мене звуть Оля, і тут я не читаю різноманітну літературу українською мовою. Сьогодні ми з вами закінчуємо читати книгу Проклята краса від української авторки Дарини Гнатко. Доки ми з вами ще не почали читати, напишіть, будь ласка, в коментарях, на який саме фінал ви очікуєте. Зізнаюсь, що я була впевнена, книга закінчиться зовсім інакше, проте я була дуже вражена, прочитавши саме такий кінець. В першій частині цієї книги, хто ще її не слухав, посилання ви бачите наразі на екрані, а також знайдете в описі під відео. Я проводила для вас розіграш однієї з нових книжок Дарини Гнатко, тож наразі на екрані ви бачите обраного переможця чи переможницю рандомним способом. Якщо ви бачите свої дані на екрані, зв'яжіться зі мною зручним для вас способом. Всі деталі будуть в описі до цього відео. Що ж, не забувайте підписуватись на мій канал, для мене це велика ваша підтримка. Ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його серед ваших друзів та знайомих і нумо продовжувати читати далі. Нервові, різкі і дещо роздратовані рухи, приречений погляд великих, по дівочому вродливих синіх очей, у яких тлів ще дитячий страх перед життям, перед тим майбутнім, жахливим та безрадісним, котре на нього чекало, м'яке, жовтувате світло лампи, золотавило шовкове, світло русяве волосся юнака, чиє лице було таким чистим та білошкірим, що Дмитрові здалося, наче перед ним сидить не дев'ятнадцятирічний юнак, а дитя яке тільки намагається бути дорослим. На столі лежала справа цього самого юного створіння, де його було охарактеризовано як злісного релігійного фанатика Тарас Назарович Кирилюк, безпартійний 1920 року народження, проживає разом з матір'ю за адресою Провулок Грозненський, дім 14 дріб 8. Працює водієм на автобазі і одночасно є ватажком релігійної групи, до якої активно залучає наївну та добросовісну радянську молодь. Дмитро поворушився на своєму кріслі, почуваючи себе так, ніби воно було набите не повстю, а гауками, і знову поглянув на Кирилюка. Той затято мовчав, тільки вуста його, занадто пишнуваті для хлопця, повільно ворушились. Певне, молиться, здогадався Дмитро, і перед очима його знову виникла худорлява, якась жалюгідна постать отця Федора Юрченка, який теж на допитах, бувало, ось так само беззвучно ворушив блідими, шероховатими вустами. У ньому не було страху, тільки стурбованість, турбота за дружину та дітей, а ще жалість. Але жалість до кого? Дмитро довго не міг зрозуміти, кого жаліє цей нещасний майже приречений чоловік з великими та вологими карими очима, поки той на одному з допитів якось не проронив. А знаєте, майоре, мені вас шкода. Дмитро швидко підняв очі, зустрівши той самий жалісливий погляд, який ще світився такою добротою, що на якусь мить йому зробилось зимно, щось небачене та незбагнене торкнулось на мить його їства, пройшовшись морозом по шкірі. Дмитро нахмурився і недовірливо запитав Чому вам мене шкода? Хороша ви людина, м'яко відповів Юрченко, але заблудла. Не туди вас доля занесла, не для вас оте місце, де голосує сам диявол. Ви ще не розумієте, як це поволі вбиває вас, вашу душу, котра якою б вона не була, залишається за природою своєю християнською. Дмитро нахмурився ще більше. Я би попросив вас змінити тему розмови. Добре. зі смиренням відповів Юрченко, на мить заплющивши свої темні і всерозуміючі очі, і тільки буду молитись за вас, за вашу безсмертну душу, аби вона не загинула. А через день він тихо помер у вісні, полишивши за собою в серці Дмитра якийсь незрозумілий, неясний та тупий біль, Перші дні Дмитро відчував себе так, мов утратив близьку та рідну людину, що, звісно, було справжнім безгуздям, і тепер допити, раніше звична та звичайна справа, поступово стали перетворюватись для нього на справжню муку. Його серце м'якшало, недозволено швидко м'якшало, чи то від кохання до Ані, а чи то від якогось невидимого впливу диякона Юрченка. Тепер на допитах перед ним сиділи не безликі, статеві вороги народу. Ні. Вони поволі перетворювались на стражденних, наляканих жінок, яких відривали від дітей, на чоловіків, що мліли душею за родинами, та пауких у своїй вірі юнаків, на кшталт цього кирилюка, мати якого була тут учора, Куда виснажена, чи то від хвороби, чи то від складного життя. Вона тихо увійшла до його кабінету та зупинилася біля столу. Її скорботне, суворе та сухе зморщене лице, на якому несподіваною красою виділялись великі, блакитні, зовсім як у сина очі. Тихим, здавалось би, байдужим голосом, який насправді так і дзвенів стражданням, вона просила не забирати в неї єдиного сина, поміч та втіху її хворобливої старості, дитину, яку Господь подарував їй після тяжкої втрати трьох синів під час громадянської війни, і Дмитро, вдивляючись у скорботні риси її лиця, вслухаючись у її наповнені булим слова, вже розумів, що зробить усе, аби завадити засудженню Тараса Кирилюка до смерті, до страти. Він розумів, що це небезпечно, дуже небезпечно, що має тепер думати не тільки про власну безпеку, але й про Аню, про їхнє ненароджене дитя. Але з іншого боку, він тепер розумів і те, що просто не зможе жити спокійно, якщо власними руками відправить це напівдиття до страти, то раніше, забруднюючи руки чужою, можливо, невинною кров'ю, він надто тим не переймався. Але зараз але зараз змінилось щось у самому його серці, і чутним зробився голос того, що ймовірно було його власною душею, в існування якої він не вірив. Друзі, хочу зробити невеличку перерву та сказати кілька слів про те, що в мене на каналі є спонсорство. Я дуже вдячна всім тим, хто вже оформив його та підтримує мою творчість ще й в такий спосіб це неабияк важливо для мене. А всім тим, хто хотів би ознайомитися більш детально про рівні та вартість, то я залишаю посилання в описі під відео. Продовжуємо читати. Матері Кирилюка він не сказав нічого, окрім, здавалось, незначних або, навпаки, надто значущих слів Не переймайтесь ви так, все буде добре. Сині, пронизливі очі вп'ялись у його, а за мить, наче щось розгледівши в їх темно сірих глибинах, вона раптом вся обм'якла, і у неї вперше за весь цей час з'явилися сльози. Що то були за сльози? Подяки чи то полегшення? Дмитро не зрозумів. Вона мовчки вийшла, але погляд пораненої в саме серце матері, яка всю свою надію покладала на нього, ще довго стояв перед його очима, вимагаючи від нього виконати невимовлену обіцянку незважаючи на те, що це загрожує смертельною небезпекою не лише йому, Дмитрові, не тільки оцьому наляканому хлопчині, що застиг зараз перед ним на залізному жорстокому стільчику, а і якоюсь мірою Ані та їхній дитині, і саме заради них він має бути надзвичайно обережним. Дмитро зітхнув, потім глянув на Кирилюка Ну що, ти так і будеш мовчати? Тарас кинув на нього важкий погляд, у котрому було стільки зневаги, а потім бовкнув Мені нема чого вам сказати. Дмитро недовірливо підвів брови. Зовсім нічого. Ще один непривітний, вовкуватий погляд нічого. Дмитро помовчав, вивчаючи насуплене та невдоволене лице юнака як же допомогти йому, цьому хороброму пташеняті, як врятувати. У мене сьогодні вранці була твоя мама, повільно почав Дмитро, і Тарас одразу ж стрепенувся, пожвавішав, помовчав хвилю, а тоді спитав Як вона? О, скільки всього було в цьому короткому питанні, скільки тривоги, скільки турботи та любові. Добре, відкашлявшись, відповів Дмитро. Просила дуже за тебе. І я. Дмитро помовчав, кинув насторожений погляд на двері, прислуховуючись до чужих кроків та голосів, які то лунали гучніше, то затихали. Потім глибоко зітхнув і швидко, поки не виникло зваби роздумати, випалив Я пообіцяв іще врятую тебе від страти. Ні, дякую. Дерев'яним голосом відгукнувся Тарас після довгого мовчання. Не потрібна мені ваша допомога. Я вже краще помру, Дмитро звузив темно-сірі очі. Не довіряєш? Карлюк знизав ходими плечима. Не знаю. А ти подумай. Мені нема чого думати, урвав Дмитра Тарас. Вогонь в його очах раптом зробився нестерпно яскравим. Я за господа помру, як святі мученики в давнину, але ніколи чуєте, ніколи його не зречуся, хоч на шматочки мене рвіть. Що хочете робіть? Дурень ти. Незлобиво вилаяв його Дмитро, з жалем поглянувши на молоде, запальне лице. Я не відречення тобі пропоную, а допомогу, життя. Тарас вперто насупив брови. А мені для Господа життя не шкода. А про матір свою ти подумав? У синіх очах промайнув гострий біль, і Дмитро зрозумів, що заради матері цей юний мученик відмовиться від небесних вінців та полегшено зітхнув. Подумай, ще раз вимовив Дмитро, і в кабінеті надовго стало тихо, мов на цвинтарі вночі. Тарас мовчки хмурився, час від часу кидаючи на Дмитра недовірливі погляди. Так повільно протікали хвилина за хвилиною. Дмитро терпляче чекав, розмірковуючи, що має зробити, аби витягнути з могили оце юне, не старше від Ганнусі створіння. Нарешті Кирилюк важко зітхнув Я згоден, заради мами згоден. Невдоволено промовив він, нервово стискаючи пальці. Потім він кинув на Дмитра гострий погляд. Але чому ж я маю вам вірити? Може, ви пастку мені готуєте? Дмитро не зміг втриматись від усмішки. А тобі є що втрачати? Тарас поморщився. Ваша правда немає. За вікном стрімко темніло. Осінній день поволі добігав свого кінця. Скоро мав приїхати з роботи Дмитро, і Ганнуся, виймаючи з духової шафи пухкі та рум'яні пиріжки, з тривогою подивлялась у швидко темніючий проріз вікна. Як чекала вона завжди цих вечорів, коли він повертається додому, як рахувала кожну хвилину до тієї миті, коли відчиняються двері і з'явиться його ставна, висока постать, і пролунає глибокий, оксамитовий голос. Але то було тоді вчора, позавчора, усі інші минулі дні, але не сьогодні, не сьогодні в цей чорний, моторошний день. Сьогодні вона чекала його з острахом та напругою як зможе вона ясно та відверто поглянути в його очі, знаючи, що глибокою прірвою між ними проростає брудна та огидна постать Миколи Прокопенка та його жахлива мова. Як зможе вона безтурботно посміхатись йому, цілувати та приймати його обійми, знаючи, що від її згоди на зраду залежить його життя? що ще тільки кілька годин тому її юне тіло, що належало тільки йому одному, нахабно облапував чужак, похитливий та огидний. Вона мала прийняти рішення, але ніяк не могла на щось зважитись. Сказати про це Дмитрові? Ні. Цього вона зробити не могла, боялася, що той зробить ще гірше, і погодитись на пропозицію Прокопенка також. Та з іншого боку, якщо вона не погодиться, то це буде означати смертний вирок для Дмитра. Що? Що ж їй робити? Гануся виймала з дека пиріжки, коли почула, як відчиняються двері, і у коридорі пролунали м'які кроки Дмитра. Гануся вся напружилась, знаючи, що ще мить, і він зайде до кухні. Двері ледь чутно заскрипіли, і почувся глибокий, коханий голос. Невже мої улюблені пиріжки з маком? Гануся, ледь не заридавши, хитнула головою, не обертаючись до нього лицем, і здригнулась усім тілом, коли позаду її охопили за ще тонкий стан сильні чоловічі руки, а чутливої шкіри шиї торкнулись теплі вуста. Я надзвичайно скучив, прошепотів Дмитро, цілуючи її неймовірно ніжно. Ганнуся чесно намагалася потонути в цій ніжності, але згадка про руки Прокопенка, руки, що теж тримали за стан, слиняві губи, примушувала напружитись все сильніше, дерев'яніти в таких жаданих обіймах Дмитра, чого той просто не міг не помітити. Аню, гей, Люба, що з тобою? Ганнуся відкашлялась. А що зі мною? Різкішим, ніж бажалось голосом, запитала вона, відчуваючи, як гучно пролунала в ньому нота роздратування, відчула і налякалась, що він зараз образиться на таке неласкаве відношення, але Дмитро тільки всміхнувся, поцілував її у вушку і запитав чергова примха майбутньої матусі? Гануся тільки знизала плечима. Напевне, моя чарівна, примхлива дружина, пробурмотів Дмитро і у наступну мить, обернувши до себе лицем, накрив її вуста палким, пристрасним та водночас ніжним поцілунком. Ганнуся, застигнувши, завмерла в його руках, не відповідаючи спочатку на цю пристрасну ласку, але поступово її тіло розслабилось, відтанула та крижана кірка, що скувала після бридкого словоблуду Прокопенка, наче відпустило її оте напруження, зробилось набагато легше. Минув вечір і минула ніч, Дмитро пішов на роботу занепокоєним станом Звольського, з яким трапився нещодавно серцевий напад, і думки, важкі та неприємні, знову заволоділи нею, ще з більшою силою. А в другій половині дня вона вже прийняла рішення вона погодиться на бридку пропозицію Прокопенка. Прийнявши рішення, Гануся дещо заспокоїлась, точніше, не заспокоїлась, а зачерствіла внутрішньо зробилася майже байдужою до всього, навіть до Дмитра. Тепер вона із зачаяною ненавистю дивилась у дзеркало на своє тіло та вродливе лице, зізнаючись собі, що саме через них, через ці ознаки звичної жіночої привабливості та гордості, над її коханою людиною нависла чорна хмара смертельної небезпеки. Так минуло два жахливих дні. Прокопенко підстеріг її на третій день біля парку. Вона йшла до річки, бо Ганна Гаврилівна вигнала її прогулятись, заковтнути свіжого повітрячка для дитинки, коли майже наскочила на струнку та пряму постать свого ворога. Побачивши її, він задоволено посміхнувся та мало не промуркотів Я знав, що побачу тебе тут. Темні, поблискуючи від прихованої пристрасті очі, пропекли лице Ганусі принизливим поглядом. Ну що, надумала? Ганнуся помовчала, потім знехотя кинула. Надумала. Микола ошкірився впевненою усмішкою. Ну і що? Згодна? Гануся мовчала, втупившись у рівні стовбури струнких сосен за спиною Прокопенка, аби тільки на нього не дивитись і не думати про те, що мало між ними відбутись. Ні. Краще взагалі ні про що не думати, перетворившись на бездушну, нечутливу істоту. Її очі були пустими, коли вона нарешті поглянула на Прокопенка. Згодна. Витиснула вона з себе, мов повільно, неквапливо плюнула йому прямісінько в оцю огидну пику, побачила, як заблищали його очі. Розумна дівчинка. гикнув він мало не вщипнувши Ганусю за бліду щічку, але та відхилилась, кинувши на нього злий та невдоволений погляд. Та не наїжуйся ти так, все у нас буде добре. Ну, та пішли? Гануся здригнулась. Куди? До моєї старої кімнати. Там нам ніхто не завадить. Зараз? А чого ж тягнути кота за хвоста? Знову ошкірився Прокопенко посмішкою, Ганя нічого більше не сказала, тільки хитнула головою і уже за хвилину, мов за чужою, спостерігала за собою, тією молодою жінкою, що повільною ходою крокувала за невисоким чоловіком у формі, наче не вона піднімалася за ним брудними, заваленими сміттям східцями в старому, неохайно пофарбованому темно синьому під'їзді, не вона дерев'яними, ослаблими ногами. Ступала в невеличку, бідно мебльовану кімнату з нерівними коричневими занавісками, прогнутим ліжком та поламаними стільцями. Не вона холодними пальцями, геть забувши, що не можна, брала з його рук склянку зі смердючою горілкою та підносила до блідих, безкровних вуст, стиснутих у зву тонку лінію, аби тільки якось забутись. Вип'ємо за нас, Ганю. Вона відчайдушно хильнула бридкої рідини та надривно закашлялась, коли горло обпекло пекуче, сморідне піво. Дурненька, хто ж так поспіхом горілку п'є? Ласкаво покартав її Прокопенко, і його розпашіле, вдоволене лице раптом опинилось зовсім поряд, і не встигла Гануся отямитись, як міцні руки по хазяйськи охопили її стан та притягнули до дужого чоловічого тіла а вуста, що тхнули дешевою горілкою, стрімко заволоділи її вустами, і вже не збоку побачила вона себе притиснутою до чужого тіла, а ось тут, біля дверей, нахабно зацілованою коханцем Дарини. То була вона, Ганна, і зрозуміла в ту ж хвилину, що не зможе. Ніяк не зможе віддати свого тіла, яке належало одному Дмитрові і більше нікому, не зможе віддати його цьому нахабі, Впершись руками в його тверду, здавалось би, залізну грудину, Гануся замотала головою, але Прокопенко тільки посилив обійми. А тоді Гануся, рухома одним тільки бажанням позбутись цих бридких вуст, що вп'ялись у її вуста нахабним, болючим поцілунком, з усієї сили вкусила його, відчувши солонуватий присмак його крові. Ти що, сказилась? заволав Прокопенко відпускаючи її та хапаючись за немилосердно прокушену губу. На його пальці яскравим полум'ям зачервоніла червона краплинка, а очі недобре сяйнули. Чого надумала кусатись? Гануся зробила крок назад. Я передумала. Важко дихаючи, вимовила вона, з острахом спостерігаючи, як змінюється вираз обличчя Прокопенка. Що ти сказала? Тихо і, здалось, спокійно запитав він, але Ганнуся бачила, що за тим спокоєм криється бурхлива хвиля несамовитості. Я передумала. Темні очі Прокопенка зіщулились. Передумала вона. Передражнив він її. А про чоловічка свого ти подумала, що його чекає, а? Він красномовно замовк, не знаючи, що вона вже три довгих дні тільки про це й думає. Але ось зараз, розуміючи, що треба рятувати Дмитра, вона все ж не могла змусити себе зрадити йому, віддатись цьому злодієві. Ні, не зможе вона цього зробити. Хто знає, а раптом Дмитрові вдасться врятуватись він же в неї такий розумний. Чого мовчиш? невдоволено запитав Микола. А я вже все сказала. Його очі спалахнули недобрим сяйвом. Все, кажеш, сказала. Ну, то послухай, що тобі скажу я. Не хочеш приймати моєї ласки, то й не треба. Сам візьму. Нікуди ти тепер від мене не подінешся. Тут я господар. А майорика твого все одно пов'яжуть і без твоєї згоди. Невже ти гадала, що, отримавши в свої руки такі докази проти нього, я відмовлюсь від них заради розваги з тобою? Помиляєшся, Люба, ти, безперечно, жінка надзвичайно вродлива та бажана, але те, що світить мені зі зникненням Солодова, є набагато важливішим. Ганнуся, відчуваючи себе так, мов у серце їй увійшов довгий та гострий ніж, спершу застигла біля столу, а потім, застогнавши вголос, кинулася до дверей, та Прокопенко був на сторожі. Його залізні руки знову охопили її з такою силою що в Ганусі потемніло в очах і блискавицею сяйнув страх за дитину. Кудись зібралась Люба. Пролунав над вухом його зловтішний голос, а шиї торкнулись гарячі вуста. Не поспішай, моя солодка. Свого чоловіка ти все одно не врятуєш. За ним уже давно стежать, хоч доказів у мене і так вистачає, та все одно. Так що не поспішай, тим більш, що я не скоро тепер тебе відпущу. Ганнуся кинула на нього зацькований погляд. Ні, відпустіть, відпустіть мене. Ви мені огидні. Огидний? коротко витиснув скрізь зуби Прокопенко, і його руки вп'ялись в тіло Ганнусі кліщами. Ну що ж, зараз я покажу тобі, яким я можу бути. Він помовчав, а потім гаркнув Роздягайся. Ганнуся вперто закинула голову. Ні. А я сказав роздягайся. Ні. Прокопенко сплюнув собі під ноги. Майорова підстилка. Вилаявся він, а потім зробив до неї короткий, стрімкий крок. Ганнуся, завмерше. дивилась на нього важким, ненависним поглядом, а він підійшов настільки близько, що вона відчула на своєму обличчі його гарячкуватий подих, жар його тіла. Не хочеш, то й не треба. Я сам тебе роздягну. Зроблю нарешті те, про що так мріяв. Рука Ганнусі, наче оживши своїм власним, окремим від неї життям, заковзала поверхнею столу, мов щось шукаючи. А що Гануся й сама не знала. Рука Прокопенка, з несподіваною ніжністю, погладивши струнку колону її шиї, взялась за комірець сукні. Ганнуся напружилась, не відштовхуючи його, а пальці її, тремтячи, вже охопили масну, ковську ручку сковорідки, на яку натрапили посеред таріок та склянок. Не роздумуючи більше, вона міцно стиснула забруднену ручку і раптом, не дозволяючи собі передумати чи отямитись, підняла руку і щосили опустила важкий чавун на голову Прокопенка, вкладаючи в удар всю ненависть, яку мала до цієї людини, і побачила, як зовсім поряд його очі розширились від болю. Потім він, обм'якнувши, навалився на неї усім тілом, придавивши до столу. Ганнуся розтисла пальці, і сковорідка з важким дзенькотом упала на підлогу. Миколу вона відіпхнула і той сповз слідом за сковорідкою. Чи не вбила? прошепотіла Ганнуся, запитуючи не то тишу навколо себе, не то саму себе, якось байдуже, як це каже доведена довічує людина, а потім переступила через нього і кинулась до дверей, гнана страхом закоханого, гнана відчайдушною та запальною думкою встигнути, встигнути врятувати, встигнути попередити, головне встигнути. Вона не встигла. Коли Гануся, захекана й бліда від швидкого бігу та страху, вбігла до контори НКВС, відіпхнувши від себе охоронця, і кинулась до вісьмого кабінету, туди, де сидів Дмитро. На неї чекала страшна картина. Дмитре. Її крик розірвав собою тишу, зловісну і непривітну тишу, що панувала в його кабінеті, і очі, наповнені жахом, увібрали в себе спокійне, хоча й трохи бліде обличчя Дмитра та блискучі браслети на його руках, саме вони, та ще гурт незнайомих, похмурих людей змусили її закричати, закричати так болісно і страшно, що присутні в кабінеті здригнулись і стрімко обернулись, а в протилежному боці коридору почувся важкий тупіт чобіт. Але Гануся не бачила і не чула всього цього. Вся увага її була прикута до коханого, арештований. До кінця життя не забути їй тих, темно сірих очей, що дивились на неї посеред наповненого чужинцями кабінету, немов прощаючись на віки, віддаючи всю силу свого кохання, що яскравим полум'ям горіло зараз у тих очах. Він мовчав, але вона бачила в його рідних очах страх за неї та дитину. Що таке? доволі гарним низьким голосом запитав високий, тонкий, як жердина, немолодий чоловік, грізно глянувши на леджеву Ганусю. Хто ця жінка? Молодик з рудим волоссям швидко зиркнув на Дмитра, потім на худого незнайомця і відповів Дружина майора, товаришу полковнику. Водянисто сірі очі полковника звузились. Колишнього майора ви хотіли сказати. Зі свистом витиснув він із себе і раптом, одним рухом простягнувши руки до Дмитра, з невимовною зловтіхою зірвав з його плечей погони із зірочками, потім кивнув на Ганнусю А цю істеринну паночку заберіть звідси. Дмитро кинув на Ганусю швидкий погляд. Аню, йди додому. Але вона його наче й не чула. Ні, не чіпайте мене. закричала вона, коли її схопили за руки чужі, мов залізні пальці. Вона вп'ялась наполегливим поглядом у неприємне, із загостреними рисами лице незнайомого полковника і швидко заговорила Товаришу полковнику, мій чоловік ні в чому не винен, благаю, повірте мені. Це все наклеп Миколи Прокопенка, його ненависть. Полковник скривив своє загострене лице. Досить, пані Солодова. Волів він і щось знайоме, гуцульське проминуло в його словах, змусивши Ганусю здригнутись усім тілом. У нас достатньо доказів проти вашого чоловіка аби засудити його до страти. Можете бути певні. Ануся відсахнулась. Ні. прошепотіла вона, зазирнувши в холодні, бездушні очі, у яких був написаний вирок смертний вирок для Дмитра. Потім глянула на дороге, кохане обличчя, що було таким близьким і водночас недосяжним, таким коханим, і закричала так, що задзвеніло скло на вікнах. Ні. Ні, ні. Залізні пальці вп'ялись у руку з такою силою, що зробилось боляче, але Гануся ледь помітила той біль. Вона почала осідати в чужих міцних руках, відчуваючи, як темрява, наповзаючи з усіх кутків, засмоктує її, тягне до неї свої холодні кістляві руки, стираючи стурбоване лице Дмитра, а там, у тій темряві, вже чекало на неї гаряче, задушливе шепотіння Прокопенка, що тягнув до неї свої пазурі. Ганю, солодка моя. Вона опоряд. Іди, іди сюди, моя панночко. Гануся захитала головою. Ні, ні, ні. Прокопенко відразу ж зник, а з ним зникло все. Залишалась хіба ця темрява, що огортала її м'якою та пухнастою ковдрою. Отямилась вона несподівано на власному ліжку, і відразу ж перед очима проминуло те, що сталося у кабінеті Дмитра. Проковтнувши важкий клубок, що став у горлі, вона озирнулась. На порозі геть нещасна та худенька, вкутана у велику пухнасту хустинку, стояла тітя Аня. Згорблена вона скидалась на сіренького горобця. Ганнуся підвелась на ліктях. Тьотю Аню, Діма, Ганна Гаврилівна схлипнула гірко та ображено, мов мале дитя, та прошепотіла Його забрали, Аню. Та ти й сама знаєш. Тебе Петро привіз із контори, геть непритомну й таку бліду, що я не знала, за ким плакати більше за Дмитриком чи за тобою. Дмитрик. повторила Ганнуся рідне ім'я і хотіла знову закричати, але сил вистачило тільки на слабке закликання. Дмитрику. Дмитрику. Ганна Гаврилівна присіла поряд. Ганусенько, що ж нам тепер робити? З гірким зітханням запитала вона, і Гануся побачила, як по її блідих, зів'ялих щоках течуть сльози, а її власні, ті сльози, що вона мала прилити за чоловіком, застигли всередині неї, вмерзлись в очниці, вперто не бажаючи проливатись. Сум та горе оселились того дня у великій багатій квартирі солодових. Ганнуся не здужала, лежала майже нерухомо, сухими запаленими очима втупившись у стелю над собою. Сліз не було, вони просто не текли з її очей, як з пересохлої криниці, але гіркотою підступались до самого горла. Через Петра вони з Ганною Гаврилівною знали, що Дмитра відвезли до Полтави, а вже там що саме чекає на нього там, Петро не доказав, але Гануся й сама знала, що на нього там чекає. За два дні приїхала мама, її сердешна, любляча матуся, що кинулась до неї птахою, загрубілими та мозолистими руками підняла її безвольно та нерухомо, притисла до себе так, що аж боляче зробилось. Гануся тільки зітхнула, знову відчуваючи себе маленькою дівчинкою. Мамо, зойкнула вона стиха, вдихаючи знайомий запах мами та свіжого молока. Матінко, рідненька. Ярослава погладила її по спині. Анусю, донечку, що ж вони з тобою зробили? Ти ж на себе зробилась несхожою, квіточко моя. Ануся поглянула на маму пустими очима. Зав'яла твоя квіточка, до часу зав'яла. Ганю, та що ж з тобою робиться? Нічого, тихо відповіла Гануся, блідою рукою погладжуючи обвітрені та трішки засмаглі материнські щоки. Нічого зі мною вже не робиться. Жити просто не хочеться. Без нього жити, без Дмитра. Ярослава перехрестилась, а потім запитала Доню, звідки думки такі? А дитя? Дитя. Саме воно ще не народжене, але вже живе під її серцем, воно, часточка Дмитра, єдине, що полишив він їй опісля себе, саме це дитя змушувало її жити, жити, аби дати життя йому, цьому дитяті, яке, можливо, колись погляне на неї темно сірими очима Дмитра або ж обізветься його оксамитовим голосом, і вона хотіла жити тільки заради нього, цього дитя що було дарунком Дмитрового кохання, дарунком його ніжності. Дитя, повторила вона з ніжністю, і лиця її сумного торкнулася вагідна усмішка. Аби ж ти тільки знала, мамо, наскільки дорогим для мене є це дитятко. Заради нього я мушу жити, якби важко мені не було. Ярослава заплакала. Квіточка моя, донечка, Нещастя ніколи не приходить само, воно, мов сестру, завжди приносить за собою ще якусь біду. До оселі Ганусі воно привело одразу двох своїх родичок. Спочатку, перехвилювавшись за Дмитра, злягла, а потім тихенько. У вісні померла Ганна Гаврилівна. З її смертю Ганнуся відчула себе так, наче втратила не просто тітку чоловіка, а рідну, дорогу людину. А після смерті Ганни Гаврилівни, прийшло нове нещастя. Звір, який мовчав до часу, звір, якого Гануся ледве не вбила того клятого дня, знов простягнув до неї свої брудні пазурі, і цього разу вони простягнулись до неї, аби завдати останнього вдару, аби знищити її. На другий день після похорону Ганни Гаврилівни, коли Гануся, мов загнана левиця, закрита в клітці, ходила по великій кімнаті, не знаходячи собі місця від відчаю та хвилювання, пролунав дверний дзвінок. У коридорі почулись голоси, і за хвилину до кімнати увійшов дядько Данило, а за ним мама, витираючи руки фартухом, з тривогою вдивляючись у його високу постать. Ганю, почав дядько стурбованим голосом, ти маєш зараз же почати збирати необхідні речі. Ануся зупинилась. Чому? запитала тихо, але й байдуже. Дядько Данило наморщив лоба. Микола. вимовив він, і Ганнуся відчула, як застигає в жилах кров. Він отямився, а до цього пролежав декілька днів непритомним. Його знайшла колишня сусідка там, де він раніше жив. На нього хтось напав, ударив по голові. І ось сьогодні він отямився і звинувачує в нападі тебе, Ганю. Ярослава закрила рота рукою. Доню. Це правда. Спокійним, байдужим голосом обізвалась Ганнуся. Прокопенка вдарила я. Дядько Данило нахмурився ще більше, а мама зблідла, простягнула до Ганусі тремтячі руки. Доню, як же ти так? Так, мамо, з сковорідкою. І не жалкую жодної хвилини. Краще б убила звіра, та живучим виявився. Це він, він доніс на Дмитра. Це він зруйнував моє життя. Пес поганий, змій підколодний. Дядько Данило помовчав, потім промовив Ну, як би там не було, зараз тебе можуть заарештувати, враховуючи те, що ти є дружиною зрадника. Ярослава застогнала, а Гануся відповіла спокійно, з байдужістю, яка так лякала матір. Нехай заарештовують. Доню простогнала Ярослава. Ганю. протягнув дядько Данило, поглядаючи на Ярославу, яка тихо плакала, закривши лице руками. Послухай мене, Ганю, я розумію, що тобі зараз дуже важко. Але ж подумай про дитя в тебе під серцем. Зрештою, подумай про маму, як вона зможе пережити твій арешт. Гануся втомлено зітхнула. Ну і чого ви від мене хочете? Я хочу тобі допомогти, як? Втекти допомогти до Харкова. Там у вас з мамою є родичі. Я все влаштую. А допоможе нам Петро. Він вивезе тебе ввечері з міста. Ганнуся з сумнівом похитала головою, не вірячи в успіх цього задуму, однак погодилась. Залишок дня в них із мамою пройшов у зборах, а за годину до того, як мав приїхати Петро, у двері наполегливо, протяжно задзвонили. Ярослава вся раптом зблідла, затремтіла, кинувши на Ганусю тривожний погляд. Відчини, мамо. Ярослава захитала головою. Ні, доню, що ти? А якщо то ті люди прийшли тебе арештовувати? Данило так не дзвонить. Гануся важко зітхнула. Мамо, простягнула вона. Невже ти думаєш, що цих людей зупинять зачинені двері, та вони їх просто виб'ють? Ярослава перехрестилась, захлипала, але відчиняти таки пішла. У коридорі зачувся її голос, а ще чоловічі різкі голоси. Гануся застигла в кріслі, готова зустрічати тих, від кого тепер буде залежати її доля. І вони увійшли, увірвались гомінкою юрбою, а серед них той, кого вона тепер ненавиділа більше за все полковник Збограч, ще один гуцул ще один звір в людському обличчі. Він господарем увійшов до кімнати, високий та хворобливо худий, з високо задертою головою, а тонкий ніс його нервово посмикувався, ніби зачув щось таке, що дуже йому не сподобалось. Пройшовши кімнатою та охопивши уважним поглядом меблі та посуд у шафах, він зупинився прямо перед Ганнусею, вона важким поглядом сковзнула по його худорлявій постаті і глянула в очі своєму ворогу. Його тонкі вуста розтягнула неприємна посмішка. Доброго дня, пані Солодова. Ганнуся на посмішку не відповіла і не привіталась, тільки поглянула зневажливо. Та збограч майже не звернув на те уваги. Все також неприємно посміхаючись, він охопив поглядом Ганнусю, вдягнену в теплу синю сукню з тонкої вовни знов посмикав носом і поглянув на валізку, що стояла біля столу. Зібрались куди, пані Солодова. Гануся відповіла неприязним поглядом. А вам що до того? Збограч насмішкувато зацокав язиком. Яка непривітність, пані Солодова, яка непривітність. А я ж усе маю знати. Робота в мене така. Його очі недобре звузились. То куди зібрались? Це що? Допит? Допит? Тоді я вам нічого не скажу. Тихо відповіла Ганнуся, відчуваючи, як прокидається все її єство, але прокидається тільки для одного почуття ненависті до цього чоловіка. Збограч підвів брови. Он воно як. Ну ну. Можете поки помовчати, тільки прошу вас зібратися і пройти з нами. Гануся Глянула в його водянисто сірі очі. Я що? Заарештована? Так, ви заарештовані на підставі звинувачення лейтенанта Прокопенка за завдання йому важких тілесних ушкоджень. За його високою спиною голосно зойкнула мама, а потім зачувся її тихий та сповнений гіркоти плач. Збограч кинув на неї погляд через плече. Хто це така? Моя мама, відповіла Ганнуся, з болем поглянувши на маму, котра, притулившись спиною до стіни, плакала, закривши лице своїм фартухом. Мама, мама. простягнув збограч, знову поглянувши на Ярославу. Нервова у вас, мама. То, певно, родинне? запитав він, але Гануся промовчала. Тоді він рішуче додав Ну що, пані Солодова, ходімо, чи вас силою вивести? Ануся підвелася. Невеличка зростом, вона була йому ледь по груди, але гордовито закинувши голову, поглянула зневажливо та неприязно. Сама піду, витиснула скрізь зуби. Страху не відчувала. Взагалі, мало що відчувала вона тоді, окрім ненависті та болю за мамою та Дмитром. Пройшла кімнатою, пригорнула до себе маму. Не плач, мамочко, не треба. Ярослава охопила її тремтячими долонями. Анусю, донечку. видихнула вона тільки. Але скільки болю було в тих словах, скільки муки, що в Ганусі запекло у грудях. Вона примусила себе відпустити тендітну постать мами, що здригалась у риданнях, і зазирнула в залиті сльозами, але все ж гарні очі, вродливе, округле лице. Все буде добре, мамо прошепотіла вона, понад усе бажаючи заспокоїти її, хоч відчувала, що сама говорить неправду, та яке там вже може бути добро, коли сама не знає, що на неї чекає, коли Прокопенко важко дихає в спину. Ганусенько. майже простогнала Ярослава, і Гануся знову хотіла її обійняти, але чужі руки відштовхнули до дверей, і вона зрозуміла, що чемність і люб'язність збограча на цьому скінчились. Вона такою і залишилась у її пам'яті люба мама, в старенькій сірій сукні, білому фартушку, з обличчям, залитим рясними сльозами та горем у великих, блакитних очах. Її вивели на східці, де вже читувала розлючена, розпатвана дарина. По щуках у неї палали дві яскраві червоних цятки, Негідниця, зашипіла вона, як тільки побачила Ганнусю. Мало тобі була солодова, вирішила й мого Миколу звабити. Лице Ганусі закам'яніло. Не вабила я його. Неправда. закричала Дарина, аж підскочивши на місці. Він сам мені розповів, а я йому вірю більше, аніж тобі. Тільки за що ж ти його вдарила, а? Ти ж вбити його могла, тварюко та за це тебе згноять, закатують. Вона ще продовжувала кричати, але Гануся вже не слухала. Просто обернулася до неї спиною та пішла вниз східцями. У відділку вона пройшла за збограчем довгим коридором і тільки ледь помітно здригнулась, коли перед нею з моторошним брязкотом відчинились двері камери. Прошу, пані Солодова. неприємно усміхнувся збограч. Гануся кинула на нього важкий погляд і зайшла до темної, ледь освітленої тьмяним світлом камери. За спиною оглушливо зачинились двері. Тепер вони з Дмитром, з її коханим чоловіком, були в однаковому становищі. Вони були в'язнями, потягнулись довгі, тоскні дні, так схожі один на одний, що Ганусю вже починало нудити від їхнього моторошного тяжіння на допити викликали разів зо два, а потім забули. А через три дні прийшли знову. Солодова, на допит. Гануся повільно підвелась, мовчки рушила до дверей, мовчки пройшла за міцним молодиком довгим, похмурим коридором, застигла перед дверима, на яких була вибита цифра 15. Гануся чекала, що допитувати її буде, як і того разу збограч той тонкогубий, надутий, мов індик, Гуцул з його дратівливою манерою кликати Ганю панею, і похолола, побачивши того, хто мав допитувати. У кабінеті за столом сидів Прокопенко. Гануся застигла на місці, не в силах поворухнутись, дивлячись у дещо бліде, але все таке ж нахабне лице свого кривника. А той тільки зловісно посміхнувся у відповідь, скрививши вуста. Молодик підштовхнув Ганусю у спину. Проходьте. Гануся змусила себе зробити декілька кроків, переступаючи поріг кабінету, і здригнулась, коли за спиною оглушливо стукнули, зачинились двері, полишаючи її наодинці з Прокопенком, що дивився на неї тепер із здоволеним виразом хижака, який упіймав здобич. Він насолоджувався її страхом, куштував його на смак і переможно всміхався. Хвилини тягнулись так повільно, що Ганусі вже здавалось, що вона годину стоїть ось так, перед його відвертим поглядом, хоча знала, що минуло не більше п'яти хвилин. Ну, здрастуй, Ганнусю, нарешті вимовив Прокопенко, продовжуючи усміхатись. Бачу, що ти не чекала мене побачити. Гануся відповіла похмурим поглядом. Не чекала. Він реготнув і відразу ж скривився. А я живучий. Мені ще бабця казала, коли я малим, ледь не потонув у брехливій грізькій річці, що я живучим буду, мов собака. Ануся нічого не сказала. Помовчав і він, продовжуючи роздивлятися із незрозумілим виразом лиця. А ти змінилася, Ганю, змарніла, пригасла краса твоя, але не зникла. Знову мовчання з боку Ганусі, мовчання, щедро напоєне важкою ненавистю до цієї людини, що занапастила її життя, відібрала в неї чоловіка, а тепер сидить навпроти і посміхається. Прокопенко підвівся, повільно обійшов стіл, рухаючись надзвичайно обережно. Гануся спостерігала за його наближенням з напругою, розуміючи, що не зможе цього разу уникнути його брудних пазурів. Під рукою вже немає сковорідки, взагалі нічого немає, а навколо повно людей, що не її будуть захищати, а цього самовдоволеного негідника. Микола зупинився дуже близько, недозволено близько, нагадавши той день ту кімнату, де все трапилось, і вона відчула, як стало важко дихати. Він посміхнувся. Ну, Ганю, заціднів ці смердючій камері, чи розкаялась ти в тому, що ледь не відправила мене на той світ? Гануся гордовито закинула голову. Розкаююсь, відповіла повільно, і в темних очах Прокопенка промайнуло вдоволення, а потім додала, мов плюнула в лице. Але тільки в тому, що слабко вдарила, і не розчавила вашу огидну пику. Посмішка повільно сповзла з його тонких вуст, а в очах проминуло щось холодне і недобре. Він уже не посміхався, а тільки дивився в її стривожені очі. Потім повільно підняв руку, хотів торкнутись обличчям, але Гануся відсахнулась такою відразою, що його рука завмерла в повітрі. Потім Прокопенко опустив руку, все ще гребуєш мною? Гануся мовчала. Про Соодова мрієш? Ну ну, помрій. Та він все одно не живеться на цьому світі. Можеш бути певною. Та й тебе, якщо будеш викидати подібні колінця, поженуть етапом до Сибіру, а там холодно, Ганю, дуже холодно, і робота така важка, що люди тисячами мруть, не витримуючи. Але він мовчав, роздивляючись її бліде, сумне та змарніле, але все ще таке чарівне лице, а коли заговорив, у його голосі пролунала відверта спокуса. Та ти можеш уникнути всього цього Ганю, уникнути, тільки погодившись стати моєю коханкою. Гануся поглянула на нього так, мов він утратив розум, а потім повільно, витискаючи з себе кожне слово, кинула прямо в його самовдоволене лице. Ніколи. Чуєте? Ніколи я не заплямую себе дотиком, близькістю людини, котра безжалісно погубила мого чоловіка. Та я краще згнию в тому Сибіру, ніж дозволю вашим брудним рукам доторкнутися до мене знову. Лице Прокопенка потемніло, я радив би тобі подумати. Ганнуся скривилась, а й думати нічого, тому що ви мені огидні. Його рука змією проминула в повітрі, а потім ударила Ганнусі по обличчі, вдарила сильно, з нестримуваною силою ненависті та люті, але вона витримала той удар з холодною байдужістю, тільки обпекла мов вогнем, придливим поглядом своїх чудових, блакитних очей. Бодай тобі трясця. вигоявся скрізь зуби Прокопенко, поморщившись. Я був ладен вибачити тобі ті махання сковорідкою, але цих слів уже не вибачу. Ти загнешся, працюючи в таборі, перемерзаючи в холодних бараках, не доїдаючи та не допиваючи. Ти перетворишся на страховисько, на яке я ще подумаю, чи глянути мені, чи ні. І тоді ми ще побачимо, Хто кому огидним буде, моя чарівна Ганнусю. Останні слова він майже прогавкав, напружившись так, що стало видно жили на лобі, а потім раптом зблід, весь скривився, швидко вхопився за голову і гукнув Назаренко. За спиною Гані заскрипіли двері і почувся молодий голос Кликали, товаришу лейтенанте. Прокопенко махнув рукою на Ганнусю. Відведи її до камери. Ануся востаннє опалила його поглядом Ти не зможеш відправити мене в заслання тільки тому, що я сковорідкою, обороняючись, пробила вам голову, сказала вона на прощання, хоча знала, що цьому покидьку вистачить підлості зробити що завгодно, навіть засадити за вкраденого кухля. Якби він ще знав про Галину. Микола хижо усміхнувся. Можеш бути певна, я знайду привід враховуючи те, що ти дружина такого зрадника, як Солодов. А зараз прощавай, Ганю, та готуйся до довгої дороги. Він не договорив, болісно скривившись, і поліз до кишені, кинувши охоронцю до камери її. Після цього дня її почали по три дні поспіль викликати на допити. Допити ці були одноманітними та якимись безгуздими, вони повторювались Ануці почали приписувати неіснуючі дії, від яких вона спочатку відмовлялась, а потім, втомившись, тільки відмовчувалась. На десятий день їй нарешті оголосили вирок. Охоронець знову привів її до кабінету допитів, де на неї вже чекали полковник Збограч та слідчий Пахоменко, який і допитував її увесь цей час. Збограч указав їй на стілець Сідайте, пані Солодова, Гануся повільно сіла, запитально глянувши на збограча. Пані Солодова, почав той, прокашлявшись, маю вам повідомити, що слідство за вашою справою добігло свого кінця, і на його підставі вам винесено вирок. Він витримав паузу, вдивляючись в лице Ганусі, яке майже нічого не виражало. Вона просто дивилась на нього з мовчазною втомою жінки, якій до нестями набридло його слідство, а ще більше він сам. Ви засуджені, пані содова, до шести років ув'язнення. Збограч ще говорив далі, називаючи провину, за яку її засуджено, статтю, ще щось, але Гануся вже того не слухала. Так от, довге очікування добігло свого кінця її засуджено на довгих, шість років. А що ж буде з дитям? Куди його заберуть від неї? До притулку жахливе місце, у якому її дитя буде сиротою. Збограч помовчав, а потім додав Але, зважаючи на ваш стан, вас буде засвано спочатку на проживання до селища Бистре, Алтайського краю, а вже після пологів скеровано до виправного табору, вас відвезуть завтра, о шостій ранку. Стояла дощова, пронизував холодна осінь. Дощ тільки накрапав, коли Ганусю вивели з відділку, і вона жадібно вдихнула забуте вже свіже повітря, котре здавалося їй неймовірно прекрасним після смертючого та затхого повітря камери. Вдягнена в темне пальто з цигейковим комірцем та білу пухнасту хустину, котрі передала мама. Вона стояла біля дверей, прощаючись з рідною землею. Пішли. штовхнув у спину охоронець. Гануся зробила декілька кроків, коли за спиною почувся рідний голос Доню, Ганусенько. Гануся застигла на місці, потім повільно обернулась. Праворуч від східців, притискаючи до себе торбинку, стояла мама, її нещасна, сумна та люба матінка, і Гануся не втрималась обернулась та кинулась до мами, не звертаючи уваги на крик позаду. Куди? Стій! Але Гануся вже припала до рідних материнських грудей, відчуваючи на своєму лиці швидкі, гарячі поцілунки. Мамо, Ганусю, донечко моя, як ти? Змарніла то як, зав'яла моя квіточка. Із сумом видихнула Ярослава, обціловуючи Ганусю. Данило про все мені розповів доню про все. Господи, як же ти там? Як виживеш та ще й з маленьким? Гануся напружено всміхнулась. Та вже якось виживу, мама. Вона не договорила, тому що грубі чоловічі руки відтягнули її від мами. Досить розмовляти. Ми запізнимось на потяг. прокричав над самим її вухом охоронець. Ярослава заголосила, не втрималась, але все ж встигла всунути Ганусі в руки торбинку. Доню, домашнє, смачненьке на дорогу вигукнула скрізь сльози і зосталась стояти, затуливши рота рукою, аби не кричати. Такою її і запам'ятала Ганнуся, від'їжджаючи геть, самотня, згорблена постать під рясним дощем. Доторкнувшись до свого лиця, Гануся побачила на пальці гарячу краплину сліз, сліз, яких не було в неї від самого арешту Дмитра, а потім була дорога. Далека, здавалось, нескінченна дорога на схід, туди, де на неї чекало невідоме життя, де чекало заслання. Її везли в холодному вагоні, у яких господарем задував холодний осінній вітер, і Гануся постійно мерзла, незважаючи на тепле пальто. А ще й майже постійно хотілося спати, і більшу частину дороги вона проспала, примостившись на твердій лаві. Поряд з нею їхали люди, то були і такі ж, як вона, невидно засуджені, кого можна було спізнати по смутному, безнадійному виразі обличчя, і вже бувалі злочинці, що їх, здавалось, не дуже то й лякало заслання, на яке їх повільно віз потяг. Вони голосно сміялись, грали в карти, продовжували жити. Гануся ж не уявляла собі, як можна сміятись, насолоджуватись життям, у таких жахливих умовах, у цьому свинарнику на колесах, де всюди були протяги, знаючи, що везуть їх у заслоняв табори, звідки не всі повертались живими. Там минали холодні тоскні дні, що змінювалися ще більше холодними, неймовірно довгими ночами, під нестихаючий стукіт залізних коліс. Іноді потяг зупинявся, і охоронець з рушницею вигукував чиєсь ім'я, їх робилось на одного чи двох менше. Настав день, коли потяг зупинився, у вагоні з'явився охоронець, гукнув Солодова, на вихід. Гануся, ще не до кінця, отямившись від сну, глянула на нього з мовчазним подивом, не могла повірити, що виснажувала дорога закінчилась. Вона ледь змогла поворушити замерзлим, задерев'янілим тілом, заслуживши сердитий оклик охоронця. Ти що там заснула? Вирушись давай. Немає часу тебе чекати. Гануся примусила себе підвести з місця і повільно рушила до виходу. Яскраве, але холодне сонце боляче вдарило по очах, що вже звикли до напівтемряви вагону. Вона примружилась, озирнулась довкола і тихенько зойкнула. Сніг. Навколо неї кришталем, виблискуючи на сонці, лежав сніг, і холодно було так, що руки відразу почервоніли. Зима. Навколо стояла справжня зима, і як то було страшно опинитися зимою посеред незнайомого чужого місця, на далекому залізничному вокзалі, по якому діловито снували чужі, зовсім байдужі до тебе люди, та неквапливо походжали охоронці з собаками. Один з них страшного вигляду темнобородий чоловік середніх років та могутньої статі, вдягнений у добротний жупан з вівці та хутряну шапку, зупинився біля Ганусі і охоронця і запитав несподівано гарним голосом Скільки їх сьогодні? Охоронець хитнув головою на Ганусю. Ось тільки одна, на бистре. Бородань кинув погляд на Ганусю, потім махнув рукою. Ходімо. Стежками, засипаними снігом, він привів її до якогось приміщення, і Гануся нарешті опинилась у теплі, справжньому теплі. У просторому коридорі у кутку топилась велика пічка, котра давала таке гаряче тепло, а не те відлуння, що було у вагоні. Подалі від пічки, за столом, сидів темноволосий молодик у формі НКВСівця, а на лаві біля стіни тулилась купка тепло вдягнених молодих жінок. Молодик підвів очі від паперів, Кого ти ще привів, Захаровичу? Його погляд сковзнув по обвітреному, блідому лицю Ганусі, сковзнув пильно, уважно. О, та вони там що? Геть показились. Таку красуню то на наші морози. І куди її? Не надто балакучий Захарович відповів коротко. На бистре. Платонович у себе? Молодик потягнувся. У себе. Де ж йому бути? Він хитнув головою на кубку жіночок, поки оцих наполоханих ворон не облаштує, нікуди не поїде. Молодик знову поглянув на Ганусю. Поглянув із суто чоловічою увагою. Замерзли, громадяночко. Гануся слабко хитнула головою. Замерзла. А що ж ви так легко одягнулись для наших морозів? Це вам не Москва, тут посуворіше буде. Він відкрито посміхнувся. Та я ось вас зараз чайком гарячим пригощу, вмить одігрієтесь. Дякую. Продовжуючи посміхатись, молодик налив у великий кухоль окропу з цербатого чайника, додав туди заварки, щедро всипав цукру, побовтав ложкою та простягнув ганусі. Вона слабко, але вдячно всміхнулась, поглянувши на нього, і обережно взяла в руки кухлі з гарячим чаєм, зробила ковток та аж примружилась від втіхи. Чи думала вона коли, що буде так радіти кухлеві звичайного чаю? Випивши половину кухля, вона сінула у бік молодика вдячним поглядом. Він же спостерігав за нею з напруженою увагою, а потім захоплено присвиснув Мама рідна, а очі які. Вбитись за такі можна. Бородань кинув на нього похмурий погляд. свину витри Молодик гордовито випростався. А що таке? Я чоловік самотній, мені, може, набридло самому, а дім великий, потрібна помічниця. Охоронець примружився. Знаю я твої потреби. Наскільки вистачить? Щонайбільше на тиждень, а потім викидаєш чергову помічницю в холодну замерзати. Чи не так? Так то, як і були, заперечив молодик і хитнув головою на Ганусю. А це яка? та я ніколи від такої не відмовлюсь. Платонович не дозволить, відповів, як відрубав бородань, і з подивом глянув на Ганусю, яка відсунула від себе недопитий чай. Пий, чого ти? Вона холодно поглянула на молодика. Напилась уже, відповіла коротко, відчуваючи, як вся її вдячність зникає, випаровується. Ще тільки одного Прокопенка їй не вистачало, вона вже подумала, що по доброті душевній він її чаєм пригощає, а його доброта, як виявилось, смердить похитливими намірами. Всі вони, ці улесливі мужлани, однакові. Молодик поглянув здивовано. Яка, виявляється, пихата. А так тобі й треба. коротко зауважив бородань і пішов до кабінету. Молодик провів його невдоволеним поглядом. От вовчара старий пішов цькувати Платоновича. Гануся промовчала. За декілька хвилин черга розійшлась, а коли дійшла до неї, до кабінету її завів сам Бородань. Отримавши призначення та документи, Гануся вийшла з тим же бороданем на вулицю, де, здавалось, Морозь ще більше міцнішав. Охоронець зневажливо поглянув на її одяг, а потім привів до невеличкого будинку, де Гануся отримала теплу шубу з хутра якогось невідомого звіра та валінки. Ось так у наших краях буде краще. Гануся просяяла вдячною посмішкою. Дякую вам. Він махнув рукою. Та за що там вже дякувати? Пішли краще до центру. Сьогодні день базарний. Знайдемо тобі сани до бистрого. На вулиці вже почався кудлатий, неймовірно гарний, сонливо білий сніг. Мороз сильнішав ще більше, але тепер Ганусі було так тепло, що вона те ледь помітила. Сани, ще йшли до бистрого, вони відшукали досить швидко. На них сидів уже літнього віку чоловік, поноса вкутаний у теплий овечий кожух. Він поблискував сірими очима. І блиск той був, певне, від випитої горілки, а не від молодецького запалу. Ганусю він взяв так нехотя, мабуть, і взагалі б не взяв, якби не чималий кулак бородання, що проминув погрозливо перед самим лицем, щоб довіз цю жінку до самого бистрого. З погрозою в голосі схилився ти до нього. І тільки спробуй викинути щось таке дорогою. Я тебе де завгодно знайду, і ти ще пожалкуєш, що на світ з'явився. Скосивши погляд на Ганусю, чоловік п'яно гикнув. Та хіба я що? Дивись. Бородань допоміг Ганусі влаштуватись на санях, вкутав хутряним відрізком, і промовив трішки невпевнено Ну, бувай, Саудова, і нехай на тебе чекає удача. Чоловічок покривив червону щоку пику. Та яка в засудженої там удача. Бородань кинув на нього погрозливий погляд. Ти щось сказав? Візниця налякано захитав головою. Ні, ні, нічого. Гляди, розумнику. Ну, рушайте. Дякую вам за все крикнула Гануся, і дід молодецьки засвистів, свяхнув батогом, і пара темних коней весело знялася з місця та понесла сани з великої площі в безкрайній, засніжений простір, туди, де на Ганусю чекала невідомість. Що чекає там на неї? Як народить вона, як влаштується нарешті в тому невідомому бистрому? Слухай, молодухо. обірвав її думки дід, який покачувався попереду. А ти чого сюди загриміла? Така ще молоденька, вкрала що чи вбила кого? Гануся невдоволено поглянула на сутулу спину. Сковорідкою вдарила працівника НКВС. Дід аж присвиснув. Та ти що? А за що? Руки розпускав надто. Дід похитав головою. Ну і бідова ти дівка. Була колись бідова. Пробурмотіла Гануся сама собі і задрімала, зігрівшись чи не вперше за всю дорогу. Сонливість знову опанувала нею, мабуть, через вагітність, а коли прокинулась, не відразу зрозуміла, де знаходиться. Дід попереду був надиво тихим, а ліс, що до цього наступав темною стіною з лівого боку, тепер майже насувався на сани. Коні уповільнили крок і, здавалось, мали намір забігти до лісу, розтанути в ньому, зникнути в непрохідній гущавині, і Гануся невідомо чому злякалась, злякалась цього лісу, його темряви. Діду, діду. загукала вона, але у відповідь з подивом та жахом почула його смачне хропіння. Гей, діду, ти що заснув? У відповідь дід захропів ще смачніше, гучніше. Ганнуся озирнулась. Прямо перед нею стояв ліс, а позаду білів сніг все незнайоме, чуже, вона навіть уяви не мала де воно, те бистре. Раптом коні тривожно заіржали, піднявши голови, а десь у глибині лісу, примушуючи кров застигати у жилах, протяжно та тоскно пролунало виття. Вовки. Гануся застигла на місці, вчепившись занімілими пальцями в хутряну накидку. Тіт продовжував спокійно хропіти, зігнувшись попереду. Знову завели вовки, але тепер вже ближче. Ганнуся похолола. А що, якщо вони зараз вискочать з цієї темної глибини? Вискочать, аби напасти. Страх примусив Ганнусю діяти швидко. Відкинувши укривало, вона кинулась до діда, що вже почав потроху завалюватися набік, рішуче вихопила в нього шкіряні ремені та батіг, не даючи собі отямитись, вона легенько цвьохнула лискучі конячі спини ботогом, коні заіржали, але слухняно завернули в бік засніженої рівнини, в протилежний бік від темного лісу, звідки все ближче лунало протяжне виття. Кинувши туди швидкий, наляканий погляд, Гануся помітила зеленуваті вогники і припустила кони ще сильніше. Вона не думала про те, куди вони їх занесуть, головне, подалі від цього жахливого місця з його вовчими завиваннями. Коні мчали, вітер обпікав її лице вогняним холодом, але вона майже не помічала того. Через деякий час у неї під руками заворушився дід, обірвавши своє молодече хропіння. Він трошки посидів мовчки, певне, приходячи до тями зі сну, а потім почувся його крик Ти що, скаженна бабу виробляєш? Ганнуся роздратовано вдарила його батогом, рятую вашу нікчемну шкуру. Но но, ти мені рук не надто розпускай. Він випростався. І від кого ж це ти мене рятуєш? Від вовків. Що таке? Дід аж підскочив. Невже заснув трохи. Ну, зі мною то буває. Я людина вже літня. П'яна до нестями ви людина, а не літня, заперечила Ганнуся, кидаючи йому батогата ремені, Сівшись на місце, вона озирнулась і ледь не застогнала. Вдалині, біля темної полоси лісу, виднілись три чи чотири сірі постаті, та чулося вже далеке виття. Хай йому трясся. Знову дорогу загубив. Бубнів попереду дід, пошмаркуючи. Ага, ось тут звернемо праворуч, і за якихось хвилин сорок, ну, може, за годину, будемо в бистрому. Чула? Молодухо. Гануся поглибше закуталась у запону. Чула, втомленим голосом відповіла вона, а потім додала Ви, діду, більше не посинайте, а то не подивлюсь, що немає в мене сковорідки. Знайду чим вас обходити. Мені не вперше. Сотула спина попереду здригнулася. От скажена баба. Плюнув він і замовк, похитуючись з боку набік та прямуючи коней вперед. Гануся на мить заплющила очі. Близькість смерті, та ще такої страшної, відібрала в неї останні сили. Знову захотілося спати, але вона знала, що спати не можна. З таким візником засни, то він знову, як не до вовків заведе, то до прірви. Тому вона не спала і здригнулась, коли дід крикнув Он воно, твоє бистре. Гануся поглянула туди, де за безмежною смугою лісу виднілись дерев'яні будинки, що дим'яли до неба коминами, і глибоко зітхнула. Що чекає на неї там? Що за люди там живуть? Селище бистре зустріло Ганусю дзвінким гавканням дворових собак за високими, глухими парканами та тихими, безлюдними вулицями. Вона злізла з саней, стягнувши за собою валізку, розгублено глянула на тиху вулицю. За спиною хрипко засміявся дід. Ну, бувай, моводухо. Хоча я дуже сумніваюся, що хтось візьме тебе до себе на поселення. Ганнуся озирнулась. Що ви таке кажете? Дід примружив хитруваті очі. А те й кажу, що люди тут такі не полюбляють, знаєш, усяких там засванців і злочинців. Так що тобі ще дуже і дуже поталанить, коли якийсь дідок пустить тебе хоча б до сираючих лівця. Він зареготів, показавши беззуби та щербатий рот, і, замахнувшись батогом, швидко поїхав геть із селища, зоставивши розгублену Ганусю саму посеред чужого, загубленого в лісах села. Гануся постояла ще, а потім пішла до першого з її боку двору. Повагавшись, вона постукала в добротні, вифарбовані зеленим ворота, і відсахнулась, коли з того боку грізно та гучно загавкав собака. Пройшло декілька виснажливих хвилин, потім за воротами заскрипів сніг під чиїмись важкими кроками. Коли ворота відчинились, Гануся побачила перед собою невисокого чоловіка середніх років з неголеним утомленим лицем. Він поглянув на Ганусю важким поглядом непривітних темних очей і запитав похмурим, низьким голосом Ну, і чого треба? Ганнуся сковтнула, а потім прошепотіла. Мене відіслали сюди на поселення. Злочинців до себе не беру. Відрізав він, не давши їй доказати, і пронизав Ганнусю недобрим поглядом, грюкнувши перед нею ворітьми. Ганнуся відчула себе так, мов її вдарили по обличчі. Проковтнувши клубок образи, що важкою рукою перехопив подих, вона підхопила речі і змусила себе відійти до наступних воріт. Там взагалі ніхто не відгукнувся. У вухах стояло погрозове попередження діда візника про те, що ніхто не пустить її до себе. Може, так воно й буде. Вона ще більше переконувалась у тому, коли в наступних шести дворах теж отримала відмову, від кого досить вічливо, а від однієї жінки взагалі отримала погрозу Іди звідси, а ту вівчарку нацькую. Гануся вже ледь не плакала. Досить швидко вечоріло, і вона кидала тривожні погляди в бік лісу. Дворів було ще багатенько, та вона чомусь сумнівалась, що хоч в одному з них знайде притулок. З воріт двору, що був досить ще далеко від неї, вийшла невисока, приємної повноти жінка з вітрами, і неквапно рушила в її бік. Несподівано в Ганусі заблищала надія коли жінка підійшла ближче, Гануся побачила, що вона вже не молода, її округле лице було щедро сипане зморшками. Вона дивилась на неї привітними, світлими очима, а коли наблизилась, відразу ж запитала Що таке, дитино? Чому ти тут стоїш? Гануся відчула, як очі запекло сльозами. А мені нема куди йти. Нема? Жінка поглянула здивовано. О Господи, ти ж, певне, з тих нещасних, яких до нас привозять на заслання. Ганнуся слабко хитнула головою. Так. Бідне дитя. У світлих очах цієї незнайомої жінки засвітилось неприховане співчуття. Як же ти тут сама така молоденька? Вона кивнула в бік дворів. Певно, і не подумали тебе пустити. Що поробиш? Такі вже в нас тут люди але бог їм суддя. Те, що я розгомонілась. Ти ледь на ногах стоїш. Ходімо, ходімо, моя голубонько. Нема чого тут стояти на морозі. А в мене хатка натоплена, вечеря поспіває. Давай, ходімо. Гануся від полегшення аж застигла. Ви забираєте мене до себе? Справді? Ну, звичайно. Як же я можу тебе тут кинути? Вона повела Ганусю до своїх воріт, де на неї відразу ж вишкірив жовтуваті зуби великий пес вівчарка. Але жінка кинула на нього невдоволений погляд, і той відразу ж замовк. Гануся увійшла до дерев'яної, збудованої не так, як у них, хати, і відразу ж почула за дверима дзвінкий дитячий сміх. Заходь, дитинко. Благодійниця завела Ганусю до великої, просторої кімнати. У кутку біля пічки Весело бавилась грайка діточок різного віку, починаючи з високого хлопчини років десяти і закінчуючи гарненькою, рудоволосою дівчинкою, рочків зо два. а поряд ще й колиска погойдувалась. Трішки далі, за дерев'яним столом, сидів ще досить молодий чоловік з русявим волоссям, тримаючи в руках кухля. На Ганусю він дивився посивілими блакитними очима, з чого вона зрозуміла, що він був на підпитку. Жінка кинула на нього швидкий погляд, у якому було так багато почуттів, і зачинила за собою двері. Молодик гикнув, поглянувши на Ганусю з кволим інтересом, а потім запитав хрипким, застудженим голосом І кого це ви, мамо, вже притягнули? Жінка поставила коло столу валізку Ганусі. А тобі то який клопіт? Невдоволено відгукнулась вона і обернулась до Ганусі. Сідай, дитинко, відпочинь. Сідай до пічки, близенько, та знімай свого кожуха. У нас бачик тепло для діточок. А діточки ті вже дивились на неї широко відкритими від цікавості оченятами, геть забувши про свої забавки. Ну, посміхнулась до Ганусі нова знайома. Давай знайомитись, голубонько. Мене звуть Марина Гнатівна Черемшова. А то вона хитнула головою в бік молодика, котрий наливав собі в кухоль мутну брашку з високого бутля. Горе моє гірке, кара Божа, син Володимир. А ти хто будеш? Гануся зітхнула. З України я, з Полтавщини, а звуть мене Ганна, Ганна Солодова. Тихо відповіла вона, спостерігаючи за тим, як син Марини Гнатівни перехиляє в себе кухоль з пекучою рідиною, навіть не скривившись, та занюхає рукавом своєї не надто чистої сорочки. Жах, як же можна стільки пити? Марина Гнатівна перехопила її погляд, але сказати нічого не встигла. У сінях заскрипіли двері, почулись чиїсь кроки, і у хату поспіхом увійшла миловидна молодиця в сірій хустці, щедро перепорошеній снігом. В руках вона тримала цеберко з молоком, не помічаючи Ганусі, що примостилась на лаві. Вона поставила циберку на стіл біля дверей і промовила дзвінким, високим голосом, знімаючи засніжену хустку. Тільки що приходила Момотова, казала, що тиняється по дворах якась прибуда. Ну, з тих, засланців клятих, на постій проситься. Та який же дурень впустить її до себе. Труснувши довгою рудою косою, вона обернулась і погляд її відразу ж ухопив застигу, закам'янілу на лаві Ганнусю. Володимир коротко п'яно риготнув, веселі дітки зачаїли подих, а зелені очі молодиці пропекли Ганю недобрим, неприязним поглядом. Так. нарешті протягнула вона, і в голосі промайнули гнівливі нотки. Бачу, ви вже проявили свою кляту жалість, виховану попами, та привели прибуду до нас. Чогось подібного я й чекала. Марина Гнатівна підвелась людині нема куди йти. Що ж я мала, по твоєму, залишити її замерзати? Це, по твоєму, по людськи. А мені байдуже. Заслужила, то хай терпить. Чому я маю ділити свій дім з якоюсь вбивцею? Не хочу я цього. Марина Гнатівна кинула на неї твердий погляд. Це дім також і мій, і господаркою тут є я. Хочеш ти цього чи ні, але ця дівчинка залишиться в нас. Але ж. Досить, дуню, я вже все сказала. Дитя залишиться. Зелені очі непокірно зблиснули. Дуня більше не сказала жодного слова, але погляд, яким вона пронизала Ганнусю, змусив ту зіщулитись. Була б її воля, пішла б вона з цього дому. Але куди їй іти? Вагітній? Ні. Заради дитини вона просто повинна залишитись, якою б важкою не виявилася ворожнеча цієї рудовоосої молодухи. З полегшенням вона пішла за Мариною Гнатівною в кімнату, потім помилась у бані, яка була так жарко натоплена, що аж дух захоплювало, потім поїла в кімнаті та з насолодою лягла на м'яку, неймовірно м'яку після жорсткої лави вагону постіль і майже відразу заснула, Потягнулись довгі зимові дні її життя в родині Черемшових. Ніколи вона жила дуже схожим на звичне сільське життя. Вона вставала вранці, допомагала з обідом, потім щось шила, нянчила діточок. Дуняша все ще дмухала на неї недобрим духом, але Ганя намагалась не звертати на те уваги. Так проходив день за днем. Живіт із цим кожним прожитим днем робився в Гані все більшим, під кінець довгої уральської зими Гануся роздобріла настільки, що вже ледь переступала хатою. Дуняша з огидою вдивлялась у її повне тіло, тільки плювала собі під ноги. Тьфу, як свиню поросну рознесло. шипіла вона. Не інакше, як двійню народиш, нюрко. Гануся, як тільки почула від неї таке, налякано вхопилась за живіт. Та куди ж її двох? Тут одного б зберегти, а що ж вона з двома робити стане? Марина Гнатівна, побачивши в її очах той страх, усміхнулась. Аню, Люба, тож добре, що господь поблагословить тебе двома діточками, тож подвійне щастячко тобі буде. За той час, що вона була на заслонні, до неї дійшло тільки два материні листи, інші ж десь загубились. З тих листів дізналась, що Дарина з Прокопенком оселилась у їхній з Дмитром квартирі, що батько не бажає про неї навіть чути, заслана в чужу землю, вона для нього мов померла. Як гірко було читати ці слова, і те, що про Дмитра мама нічого не могла їй сказати, не була відома їй його доля. Ганнусі, прочитавши про це, хотілося кричати, волати про те, що її така відповідь не влаштовує, що вона бажає почути про зовсім інше, бажає почути про те, що Дмитро живий, живий так само, як живе у її пам'яті, у її серці. Отримавши вдруге цю звістку, Гануся вся спохмурніла, зіщулилась, відчуваючи, що втрачає ту надію, що тримала її увесь цей час, надію на те, що Дмитрик живий, і навіть Дуняша, зазирнувши у її наповнені невимовним болим відчаєм очі, промовчала, не вилаяла за розбиту склянку, що необережно висковзнула з її вмить ослаблих пальців. Марина Гнатівна кинулась до неї. Анечко, що з тобою? Нічого. Просто, просто. Гануся не договорила, кинулась до кімнати і, впавши на ліжко, заридала. Вся напруга, що накопичувалася в ній весь цей час, виливалася цими сльозами. Десь, можливо, потаємно, в самій глибині своїй душі, вона відчайдушно сподівалась на те, що Дмитро живий, живий, незважаючи ні на що, і так чекала звістки про те від мами. Ось, дитинко, випий. Голос Марини Гнатівни пролунав зовсім поряд, і Гануся раптом притихла, жалібно поглянувши на свою рятівницю. Випивши склянку води, вона глибоко зітхнула, а потім тихо промовила Вислухайте мене, Марино Гнатівно. Марина Гнатівна ласкаво торкнулася її руки. Погані новини з дому. Гануся гірко всміхнулася. Погані? Так, відсутність новин, на які я так чекала, можна назвати й поганими. Вона помовчала, а потім тихо, повільно розповіла про все, що важким каменем лежало в неї на серці, і про Гребенка розповіла і про Галину, і про свою тугу за коханим чоловіком. Марина Гнатівна слухала її уважно, не перебиваючи, а коли Гануся нарешті змовкла, за деякий час сиділа мовчки, тільки вуста її ледь помітно ворушились. Потім тихо запитала А ти не сповідалась у тому, що обірвала чуже життя? Гануся захитала головою. Ні. А що? Потрібно було б. Потрібно. Господу потрібно було твоє покаяння, а коли він не отримав його від тебе, то послав тобі оце все, аби ти покаялась. Та, може, ти не каєшся в тому зовсім. Каюсь. Дуже каюсь. Але що ж мені тепер робити? Я навчу. А коли до нас завітає якийсь засланий священник, то тоді вже й висповідаєшся. А зараз молись, тільки молись, Проси Господа простити тобі твій гріх і повернути чоловіка. Проси у Господа дива. Диво трапилось з настанням весни. Несподівано для себе Гануся віднайшла втіх у своєму горю саме в молитві, у тих глибоких, сумних та одночасно радісних словах до Бога, котрі почали литися з її серця щедрим потоком. Вона каялась, вона молила Бога не забирати в неї Дмитра назавжди, а повернути. Вона висповідалася старому сивому священнику, що завітав до Марини Гнатівни на початку березня, а потім жила кожною клітиною свого єства, відчуваючи наближення дива. З початком весни те перечуття було таким сильним, що вона не могла іноді заснути вночі. Того дня її серце щеміло з такою силою, що, здавалось, ще трішки, і воно в неї просто вискочить з грудей, не змозі знаходитись на одному місці від того перечуття. Ганнуся, мов звабою на якоюсь невідомою силою, пішла прогулятись за селище туди, де стрункими колонами було насаджено молоді берези. Утомившись, вона зупинилася біля тонкої берізки, вхопилася за її тонкий стовбурець. Серце тисло в груди з такою силою, що робилося боляче. Замислившись, вона здригнулась усім тілом, коли за спиною захрустів сніг під чиїмись кроками. Серце забилось надзвичайно сильно, мов покотилось кудись донизу, коли вона повільно, обережно обернулася. На відстані чотирьох-п'яти кроків від неї, з худорлявого, бородатого обличчя прямо їй в серце, дивились темно сірі очі Дмитра, не в змозі повірити в те, що бачили її очі, Гануся з жадібністю втопилась поглядом у худе, виснажене лице, не вірячи в те, що бачила. Диво. Так, то було диво, тому що то справді був він, її коханий Дмитро, який дивився на неї з такою ніжністю. Аню, Аню, кохана моя, ти впізнала мене? Його голос трішки інший, більш грубий та хрипкий розірвав тишу, і в наступну мить Гануся опинилась у сильних, таких рідних та жаданих обіймах. Вона припала до нього, вхопила тремтячими долонями кохане лице та видихнула, мов простогнала. Живий. Господи, живий. Дякую тобі, Господи. Вона осипала його лице короткими, жагучими поцілунками, а потім затихла, коли його холодні, трішки шерхлі вуста нарешті віднайшли її. І Гануся відповіла на поцілунок, майже задихаючись від щастя. А потім він розповів їй, як йому вдалося втекти вже в Полтаві, куди його привезли, аби засудити до страти. Машина перевозила його та інших в'язнів, перекинулась і загорілась. Почалась пожежа, кричали люди, а він пам'ятав тільки слова немолодого чоловіка, що сидів з ним поряд. Поки приїхала машина з підкріпленням, частина охоронців та в'язнів загинула, а інші втекли. Дмитро несподівано для себе опинився з тим чоловіком у якійсь ямі, що врятувало йому життя. Він знепритомнів, а коли прийшов до тями, то побачив себе в домі, явно сільському. Згодом він дізнався, що то був дім старого священника в селі на Решетилівці. Як він там опинився, йому ніхто не сказав, але не те було головним. Головним було те, що він врятувався, врятувався дивовижним, неможливим чином. Потім вже він ризикнув приїхати до її мами, дізнатися, де вона, а далі довірився давньому товаришу, який йому допоміг. А тепер він приїхав у цей далекий, небезпечний край, аби забрати її з собою, викрасти із заслання та вивезти за кордон, бо тут, на рідній землі, йому вже не було життя. Аню, ти згодна поїхати зі мною? Ганнуся просяяла щасливою посмішкою. Любий, ти ще й запитуєш? Двадцять років по тому. Марсель, Франція. Вам лист, мадам Анно. Дякую. Узявши в листоноші конверт, Ганна зачинила за собою хвіртку і повільно пройшла стежкою, що зміїлася поміж смарагдово зеленої трави, до невеликого двоповерхового будинку, з біло-блакитними стінами і такими ж ставнями. Опустившись у плетене крісло, вона замислено поглянула на конверт, на чіткий мамин почерк, але розкривати його не квапилась. Кожного разу, коли приходили листи від мами, перед Ганною, мов оживало минуле, робилось близьким те, що існувало далеких 20 років тому рідні пироги, Кременчук, перші місяці подружнього життя з Дмитром яким видавалось воно все нереальним тепер у затишку спокійного життя в Марселі. Вона й досі не втомлювалась дивуватись тому, як змогли вони дістатись Хабаровська, а з нього вже молодими батьками двох крихіток близнюків, сина та доньки, доплисти до Франції. Саме ця мандрівка морями і вплинула на майбутнє її коханого Дмитра. Він, колишній майор НКВС, став морським капітаном. Для життя вони вибрали південь Франції, чудове місто Марсель, де таке неймовірно синє море. Вони з Дмитром пережили багато чого і невлаштованість перших років, і війну з німцями, і довгі рейси Дмитра, але поступово життя вирівнювалось, налагоджувалось за первістками Настусою та Андрійчиком. У них уже тут, у Марселі, народилось ще трійко діточок. І ось зараз, у свої неповні 39, Ганна знову була важка, важка своєю шостою дитиною. Погладивши округлий живіт, вона всміхнулась, усміхнулась, пригадавши маму, маму, яка народила в 42. Коли почалась війна, батька відразу ж забрали на фронт, а за ним пішов і дядько Данило, який не захотів відсиджуватись у затишку свого відділку Повернувшись через рік з пораненням, він не застав трагічних подій у своїй родині, а трапилось те, що Дарина, ще до війни, побравшись Прокопенком, усе частіше стала ловити його на зраді. З часом він знахабнів настільки, що вже не приховував від неї своїх зрад, а одного ранку майора Прокопенка знайшли з перерізаним горлом біля дому. Хто це зробив? З'ясуватись не вдалося, а Дарина вагітна від нього, не витримала, наклала на себе руки, а за нею померла й тітка Глашка, яка просто не витерпіла цього удару, бо дарина для неї була усім у житті. Так дядько Данило повернувся додому вдівцем, а за два місяці овдовіла і мама. Батько загинув десь у Польщі, так і не пробачивши Ганні одруження з Дмитром та ненавмисного вбивства Галини, і то було вічним болем її серця, бо батька вона все ж любила. Згодом мама народила маленьку дівчинку від дядька Данила, Катрусю, справжню втіху для нього після важкої втрати дарини. До того ж з'явився в них ще один синок маленький Петрик Гребенко. Павло теж загинув у війну. Олена Миронівна довго після смерті Галини не прожила, і мама не втрималась прихистила сирітку. Тепер Петрик уже перетворився на дужого, зовсім не такого хворобливого, як у дитинстві юнака, дуже схожого на Павла. Мамо, а ми їсти будемо? З вікна будинку визирнула семирічна Ярослава, найменша, дуже схожа на Дмитра, і посміхнулась мамі. Ганна посміхнулась у відповідь Зараз, Люба, зараз. Вона поклала лист на стіл і хотіла йти до хати, годувати своє дитя, коли заскрипіла хвіртка, і у двір зайшов Дмитро. Високий, підтягнутий та русявий, без жодної сивини, у формі капітана. Її любий, дивом врятований Господом, Господом дарований, її коханий чоловік. Він усміхнувся їй на віддалі, а Ганна ніжно посміхнулася у відповідь Минуле полишене там, у Союзі, було важким та гірким. Ганна ще по приїзді Марсель дала собі слово його забути, і вона забула майже забула. Друзі, ми з вами дочитали останню шосту частину книги Проклята краса. Напишіть, будь ласка, коментарі, чи вірили ви саме в такий щасливий кінець цієї історії. Чесно скажу, що коли я дочитала до моменту, де Ганнусі таки привезли на заслання, я вже втратила надію, що ще буде якийсь більш-менш хоча б гарний кінець, проте я дуже вдячна Дарині Гнатко, що вона закінчила свою книгу саме так. Дякую вам. Також я дуже щиро вдячна за те, що ви надали дозвіл на озвучення вашого твору. Мені від усього серця дуже приємно було отримати його. Я вам дуже вдячна. Якщо вам цікаво дізнатись мене трішки більше, переходьте за посиланням в описі до мого телеграм-каналу. Я дуже вдячна всім і кожному, хто дослухав цю частину до кінця разом зі мною. Дякую вам. Бережіть себе.